Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prvi ožujka 1585. godine u Parizu uhapšen je Thomas Morgan iz Velškog ogranka utjecajne obitelji Morgan. On je nekada bio tajnik nadbiskupa od Jorka, kasnije i Lorda Shrewsburya. Morgan je bio gorljivi katolik. Za vrijeme službe kod Lorda Shrewsbury je upoznao je Mary, kraljicu Škotske, koju je njezina rođakinja, kraljica Engleske Elizabeta I, dala zatočiti kada je Mary pobjegla iz svoje kraljevine. Mary je Škotske morala pobjeći zbog niza razloga. Kao gorljiva katolkinja pokušala je u Škotskoj voditi protureformacijsku politiku. Udala se za Henrya Stewarta, Earla od Darnleya nakon što je on sa svojim prijateljima ispred nje ubio njezinog tajnika Davida Ricija, ona se udaljila od supruga koji je nakon toga ubijen. Mary su optužili da je sa svojim navodnim ljubavnikom Jamesom Hepburnom, četvrtim Earlom od Botvala, skovala urotu protiv supruga. Suočena s revoltom u Škotskoj, Mary je potražila sklonište kod rođakinje Elizabete. Njezina rođaka Elizabeta, kćer Henrika VIII, koji je odvojio crkvu u Engleskoj od katoličke crkve i tako pokrenuo sukob s katoličkim silama u Europi, nije htjela da Mary, koja je još zbog rođačke veze bila i moguća nasljednica engleskog prijestolja, bude na slobodi. I dala je zatočiti Mary. Njezin tamničar bio je Lord Shrewsbury. Tako je Thomas Morgan upoznao Mary i postao njezin pouzdanik. Godine 1585. njegov je posao bio da osigura da Meri iz zatočeništva šifriranim pismima komunicira s važnim ljudima Europe. 1. ožujka 1585. Morgan je sa šifriranim pismima za kraljicu Meri uhapšen u Francuskoj. Steven Budijanski u knjizi Gospodar špijuna njezinog veličanstva piše. Morgan je uhapšen i odveden u Bastilju. Njegovi su papiri zaplijenjeni, ali kada je engleski veleposlanik inzistirao da Morgan i njegovi papiri budu odmah predani njemu, francuski kralj oklijevao. Na koncu odlučeno je da se Morgan ne preda Englezima. Njegove papire Francusko vijeće predalo tajniku dvora po imenu Jean Arnaud de Cherel, koji je nekad radio u veleposlanstvu u Londonu, govorio engleski i čak nedavno iz Pariza poslao učitivo pismo gospodinu tajniku engleske kraljice Walsinghamu, uz koje je bio i dar, marmelada od dunja. Cherelu je naloženo da dokumente preda engleskom veleposlaniku Sir Edwardu Staffordu. On je bio problem. Imao je veze, bio je iz plemenite obitelji. Njegova majka bila je jedna od Elizabetinih dvorskih dama. Bio je razdražljiv, nesiguran, pun nezadovoljstva. Nedavno se ponovno ženio. Za ženu je uzeo Lady Douglas Sheffield, koja se najviše isticala po tome da ju je nedavno odbacio Robert Dudley, prvi Earl od Lestera i Elizabetin pouzdanik, s kojim je imala nezakonito dijete, te je bila iz obitelji Howard, koja se istaknula svojim katoličanstvom i upletenošću u Merine urote. Zbog njezine vjere postavljala su se pitanja o njezinoj odanosti i utjecaju na Stafforda. Nitko nije dovodio u pitanje njezinu mržnju prema Lesteru i kraljici Elizabeti. Onaj tajnik kojemu je Sherelle poslao marmeladu od Dunja bio je Sir Francis Walsingham. On je od 1573. bio glavni tajnik kraljice Elizabete I, njezin glavni voditelj unutarnje i vanjske politike. Ali Walsingham je bio puno više od toga. On je bio zadužen za sigurnost kraljice i kraljevstva. Kada je saznao da će Stafford, kojem on nije vjerovao, dobiti pisma koje su zapljenjene kod Thomasa Morgana, počeo je plesti svoju mrežu. A u tome Walsinghamu nije bilo premca. Sir Francis Walsingham nije podnosio Stafforda koji je iskoristio svoje veze kako bi bio imenovan za veleposlanika u Parizu. Walsingham Stafforda nije obavještavao o važnim odlukama, često je dovodio u pitanje odanost njegove žene Kruni. Jednom su Walsinghamovi ljudi zaplijenili Staffordova privatna pisma i neka od njih dali na uvid njegovoj supruzi. Ali sada je Stafford trebao dobiti Morganova pisma i htio se dokazati. Među zapljenjenim Morganovim dokumentima bilo je i devet ključeva za šifru. On će uz pomoć njih dešifrirati pisma i o tome obavijestiti kraljicu Elizabetu. Steven Budijanski piše. Avaj ništa nije postigao. U svibnju bio je prisiljen priznati to u pismu gospodinu tajniku. Tek znatno kasnije Šarel je u pismu Mary objasnio što se dogodilo. U stvari u Morganovim papirima bila su 32 ključa šifri. Šarel ih je uklonio iz papira predanih Englezima. Zamijenio ih je ključevima za šifriranje koje je sam izmislio, koji su koristili iste simbole, ali je potpuno izmiješao njihov ključ, tako da se nije moglo znati koji simbol odgovara kojem slovu. Nakon što je nekoliko dana razbijao glavu na tim šiframa, izvijestio je Šarel, veleposlanik nije mogao iz tih pisama dobiti jednu suvislu riječ. U međuvremenu, kada sam se vratio gospodi u vijeću, rekao sam im o svemu ovome i oni su se puno smijali. Katolički vladar Francuske nije imao razloga pomoći Elizabeti. Walsingham je uživao u Staffordovom poniženju. On je onako već imao razbijenu šifru s kojom su komunicirale Merine pristalice. U razbijanju šifre pomogao mu je flamanski plemić Filip von Marnix, koji je od hugenotskog generala François nua dobio na dešifriranje pisma koje je poslao Don Juan, španjolski guverner nizozemskih provincija. Baruna je jedan suvremenik opisao kao najupornijeg antikatolika na svijetu. Barunu je trebalo manje od mjesec dana da razbije šifru i o tome je obavijestio i Walsinghama. Kraljičinog glavnog tajnika nije toliko zanimalo što je u tim pismima, njega je zanimalo kako Mary komunicira sa svojim pouzdanicima. Steven Budijanski piše. Robert Poli bio je još jedan 30 i nešto godina star varalica koji je obavljao poslove za gospodina tajnika. Kao i mnogi drugi bio je sumnjiv, nominalni katolik, kao i mnogi drugi bio je bačen u zatvor na zapovjed gospodina tajnika. Tijekom godine dana često mučnog zatočeništva on se zbližio s 50 drugih katoličkih zatočenika. Također je uspio dobiti uistinu dobre preporuke od jednog svećenika s kojim se sprijateljio u zatočeništvu, nakon puštanja iz zatvora u svibnju 1584. istom preporukom, Poli je pisao Merinom agentu Thomasu Morganu i ponudio mu svoje usluge. Dobio je ohrabrujući odgovor. Walsingham se htio uvjeriti da je Pauli voljan raditi za njega i dao ga je ponovno uhapsiti. Dva sata trajalo Paulijevo ispitivanje, nakon kojeg je uhapšenik izjavio da se nada da će se uspjeti iskupiti za sve prošle prijestupe i loše ponašanje. Uvjeren da će Poli napraviti ono što se od njega traži, Walsingham ga je pustio da ode u Pariz. Poli je u glavnom gradu Francuske stupio u kontakt s engleskim katolicima i zatražio da ga se poveže sa Thomasom Morganom. Morgan je isprvo oklijevao, ali onda je popustio i upoznao se s Polijem. Walsinghamov špijun brzo je pridobio Morganovo povjerenje i već početkom 1586. dobio je prva pisma za katolike u Engleskoj. Pisma su odmah preusmjerena Walsingemovom glavnom razbijaču šifri Thomasu Phillipsu. Robert Pauli otkrio Walsinghemu puno toga. Morganovu poruku katoličkoj stranci u Engleskoj da bude hrabra i da se nada, te namjeru da osigura sigurnu komunikaciju između novog francuskog veleposlanika i Mary. Walsingham nije stao s pletenjem mreže oko škotske kraljice. Sada je odabrao Gilberta Gifforda iz ugledne katoličke obitelji. Gifford je došao do Morgana u njegovoj ćeliji u Bastilji sa savršenim preporukama. Činio se pouzdanijim od Paulija. Gifford je od Morgana dobio zadatak da se probije do Mary, da stupi u kontakt s plemićem kod kojeg je ona bila zatočena, Sir Amiasom Poleom, njegovom suprugom i slugama. Steven Budijanski piše. Gifford je stigao u Englesku u raj sredinom prosinca 1585. i odmah je uhapšen i odveden u London. Je li on tada pristao stupiti u Volsengamovu službu ili je njegovo hapšenje bilo unaprijed dogovorena varka, nikad nije pouzdano utvrđeno. U svakom slučaju njegova priča bila je remek dijelo psihološke manipulacije. Gifford je Morganu poslao poruku da je gospodinu tajniku, dok je bio uhapšen, ispričao priču da je došao kako bi pokušao progurati interes Morgana i Velške stranke u sukobu između katoličkih frakcija i da je Walsingham bio toliko obuzet tom pričom da ga je pustio i dao mu 20 funti kako bi nastavio sa svojim poslom. Iz Pariza je Walsinghamov švijun Barden izvijestio da je Morgan bez problema progutao priču. Do polije Gifforda Walsingham je uspješno izolirao Mary od svih njezinih saveznika i suradnika. Sada je odlučio krenuti dalje. Cilj je bio saznati kakva je mreža onih koji podržavaju Mary imaju planove s njom. To je bio posao Gilberta Gifforda. Steven Budijanski piše. Gifford je pokazao tajniku francuskog veleposlanika u Londonu, Chateauneufu, pismo koje je dobio od Morgana i izveo je svoju predstavu. Morgan mu je rekao da se na pisme između Pariza i Londona nose u diplomatskoj torbi. Sada je on bio spreman odnijeti ih u drugoj opasnijoj etapi između veleposlanstva i Meri. Giffordov otac živio je blizu gdje su čuvali Meri, u vlastelinskom dvoru zvanom Chartley Hall. Tako bi on imao izgovor da putuje tamo, a da ne izazove sumnjičavost. Čak i bolje, kako je iz Engleske izbivao cijelu jedno desetljeće, nitko ga ne bi prepoznao. Chateauneuf je po prirodi bio oprezan. Dao je svom tajniku da Giffordu da samo jedno pismo za Mary, u kojem nije bilo ničeg važnog. Većinu vremena Mary je bila odsječena od svijeta. 16. siječnja 1586. Gifford je na putu do Chartija uspio dostaviti pismo od Morgana i Chateaunefa. Mary je odmah odgovorila. Molila je veleposlanika da pošalje veliki paket pisama za nju, koja su se nakupila otkad je probijen zadnji sustav kurira. Sada je Sir Francis Walsingham dobio sve što je htio. Uspio je rekonstruirati mrežu svih onih koji su podržavali Mary. Te 1586. uspio je otkriti urotu koje su pripremale Maryne pristalice. Njezin cilj bio je ubojstvo kraljice Elizabete. Walsinghamovo otkriće navelo je Elizabetu da preda Mary sudu koji je osudio na smrt. Mary je pogubljena u veljači 1587. Nepunih 13 mjeseci nakon što je Gifford predao prvo pismo škotskoj kraljici. Sir Francis Walsingham rođen je oko 1532. godine u Kentu. Umro je 6. travnja 1590. u Londonu. U članku o njemu enciklopedija Britanika te on bio engleski državnik, diplomat i 17 godina sve do svoje smrti glavni tajnik kraljice Elizabete. Ali nakon te funkcije i poslova koji su već obavljali mnogi prije i poslije njega, u Britanici piše da je Walsingham postao legendaran zbog toga što je stvorio prvu modernu obavještajnu službu. Obavještajni posao naziva se jednim od najstarijih na svijetu. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom drevnom poslu. Naš sugovornik je profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Obavještajno djelovanje, kako ga danas shvaćamo ili ako se vratimo u povijest, njegov dominantni dio, a to je ono što se danas naziva špionažom, je naprosto prisutno od kad postoje prvi oblici ljudskog društvenog organiziranja. Naprosto, dakle, u tim interakcijama različitih društvenih entiteta koje su bili različitim tipovima odnosa u razmeđu, recimo, nekakvih kooperativnih do konfliktnih, uvijek je postojala potreba jednog od aktera da spozna nešto o drugom akteru u pogledu njegovih procesa odlučivanja, u pogledu njegovih namjera i to je razlog zašto se razvio taj mehanizam Dakle, izvorno špionaža danas obavještajni kompleks. Nema nikakve dileme da svi oni koji tvrde ja bih rekao možda malo i ovako populistički da je to jedan od najstarijih e, ljudskih zanata su sasvim u pravu. Zaista imamo već prve zapise, ja bih kazao, o obavještajnom djelovanju, odnosno istraživanju određenih područja zapisane u Bibliji. Ako hoćemo ići u neko razdoblje i ranije, imamo još uvijek tu znamenito djelo, ja bih rekao, koje još uvijek ima svoju zaista vrijednost, dakle umijeću ratovanja koji nam već tada govori o potrebi da spoznamo sebe, da spoznamo protivnike ili neprijatelje i da je to u stvari okvir na osnovu kojeg možemo donositi odluke. Naravno, to nam već tada dalo, ja bih rekao, jednu definiciju što je to intelligence ili obavještajno djelovanje. Izvorno, intelligence u svakom pogledu podrazumijeva nekakav proces istraživanja socijalne okoline koji je usmjeren na prikupljanje određenih tipova informacija i podataka koji se posebnim ondje nekakvim procesima analitičkim pretvaraju u nekakav korpus znanja na osnovu kojeg se donose odluke. Pa jedne odluke trebaju državnici za donošenje odluka u socijalnoj međunarodnoj okolini. Druge tipove odluka recimo trebaju vojni zapovjednici. Ako ćemo to sad prevesti na današnji ovaj svakodnevni jezik. Treći tip odluka trebaju protuteroristički sistemi u odnosu na terorističke organizacije. Ako ćemo otići na ovaj, ovaj neki drugi sektor, neke odluke trebaju menadžeri danas u funkcioniranju u poslovnom svijetu i to je u stvarnosti ono što jeste ovaj intelligence. Dakle, intelligence najjednostavnije možemo prevesti kao znanje ali znanje koje je specifično, što znači da je to dakle, znanje koje nastaje na temelju podataka i informacija o internoj i eksternoj socijalnoj okolini, Povjesničar Christopher Andrew u svojoj povijesti obavještajnog posla, objavljenoj pod naslovom Tajni svijet, piše da je prva značajna pojava u svjetskoj literaturi koja naglašava značaj dobrih obavještajnih podataka Bog. U Starom zavjetu, u knjizi brojeva, piše. Jahve reče Mojsiju, pošalji ljude po jednog čovjeka iz pojedinog pradidovskog plemena da izvide kanansku zemlju koju dajem Izraelcima – pošaljite sve njihove glavare. Na Jahvinu zapovjed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca. Posla ih Mojsije da izvide kanansku zemlju pa im reče Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo. Razgledajte zemlju kakva je, je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan, kakva je zemlja u kojoj živi, dobra ili rđava, kakvi su gradovi u kojima borave, otvoreni ili utvrđeni, kako je tlo, plodno ili mršavo, ima li po njemu drveća ili nema. Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje. U priči o uhodama iz knjige brojeva govori se o varljivosti obavještajnog posla. Svih 12 uhoda vratilo se iz Kanana svijestima da je to zemlja meda i mlijeka, ali njih deset tvrdilo je da je Kanan jak, dobro utvrđen i da ima jake saveznike. Ta desetorica uplašila su Izraelce koji su počeli sumnjati u Mojsija i govorili zašto nas Jahve vodi u tu zemlju da poginemo od mača, a žene naše i djeca da postanu roblje. Samo su dvojica od poslanih uhoda, Kaleb i Jošuva, tvrdili da Kanan treba odmah napasti, jer se ta zemlja može savladati. Onu desetoricu koja su iskazala sumnju da se Kanan može osvojiti, Jahve je pomorio. Njihova neodlučnost i strah uzeti su kao znak nevjere. Jedan od dvoje uhoda koje je Jahve poštedio, Jošua, naslijedio je Mojsija kao vođa izraelskih plemena i pod njegovim suvodstvom Izraelci ušli u obećanu zemlju. U knjizi o Jošuvi nalazi se još jedna od prvih špijunskih priča. Jošua posla potajno iz Šitima dvojicu uhoda s nalogom. Idite, izvidite područje, osobito Jerihon. Oni odu i stignu u kuću bludnice koja se zvala Rahaba i ondje prenoće. To bude javljeno kralju Jerihonskom. Evo, stigoše s ovamo neki ljudi od sinova Izraelovi da izvide zemlju. Tada kralj Jerihonski poruči Rahabi, izvedi ljude koji su došli k tebi, koji su ušli u tvoj dom, jer su došli uhoditi ovu zemlju. Ali žena uze ona dva čovjeka, sakri ih i reče. Istina, ti su ljudi došli k meni, ali ja nisam znala odakle su. Kada se u sumrak zatvarah u gradska vrata, oni odoše i ja ne znam kamo su krenuli. Požurite se za njima, jer ih još možete stići. A ona ih bijaše izvela na krov i sakrila ih pod netrveni lan, što ga je ondje razastrla. Dvojica Jošuinih uhoda uspjela su pobići iz grada i izvijestiti o stanju u njemu. Jošua je s izraelskom vojskom zauzeo Jerihon, u njemu su pošteđeni samo Rahaba i oni koji su bili u njezinom kućanstvu. Do tih informacija se dolazi na jedan specifičan način u samom jednom procesu i naravno da postoji jedan organizirani mehanizam kako se to obavlja i onda je sasvim logično da taj intelligence istovremeno uključuje tri elementa i to je jedan od razloga zašto je taj pojam i teško prevesti na hrvatski jezik. Imamo puno prijevoda i obavještajno djelovanje i izvjesnice, netki to čak prevode i kao inteligenciju. Sve si, svi su ti prijevodi u određenoj mjeri, ja bih kazao, točni, ali svaki od njih ima svoje određene deficite. Ono što intelligence u svojoj biti integrira, to su podaci i informacije, to je način dolazaka od tih podataka informacija i organizaciju ili organiziranu funkciju kako se to radi. Naravno, dakle, da je već u toj znamenito i do dana danas knjizi smijeće ratovanja to određeno, da ukazuje da u stvarnosti da bi mi mogli funkcionirati, da bi mogli donositi odluke, da trebamo znati sve o sebi i da moramo znati sve o drugima i da u toj interakciji, u tom nekom matričnom odnosu u stvarnosti se i generira intelligence pri čemu naravno ta izvorni intelligence je bio vezan ili dominantno usmjeren na samo jedan element, a to je špijunaža Špionaža i obavještajno djelovanje generalno ili obavještajni kompleks nisu sinonimi. Špionaža se odnosi samo na ono što je usmjereno na tajne procese prikupljanja podataka ili na procese prikupljanja podataka koje neki akter određuje kao tajne. Intelligence je puno širi od samo tajnosti, odnosno od samo tajnih podataka. I tu imamo, dakle, ja bih kazao prve zapise i od tada se naprosto pokrenuo proces koji je to do današnjih dana etablirao u nešto što je naprosto funkcija bez koje je naprosto funkcioniranje nemoguće, koje ima svoje dimenzije, ja bih rekao, u svim procesima odlučivanja i da je to danas zasigurno presudan menedžerski alat, bez obzira u kojem procesu se odluke donose. Sun Tzu je kineski strateg i vojskovođe koji je živio u petom stoljeću prije Krista. Za njega se kaže da je napisao umjeće ratovanja, prvu poznatu raspravu o ratu. Suncu Tzu služio je državi Wu u razdoblju koje se u kineskoj povijesti naziva razdoblje proljeća i jeseni, koje je trajalo od 770. do 476. godine prije Krista. Danas se smatra da je umjeće ratovanja vjerojatno napisano u razdoblju kineske povijesti znanom kao razdoblje zaraćenih država, koje je trajalo od 475. do 221. godine prije Krista, kada je Kina bila podijeljena na šest ili sedam država koje su se često sukobljavale. 13. zadnje poglavlje umjeća ratovanja posvećeno je špijunima. To poglavlje počinje ovako. Kad se pokrene velika vojska i rat oduži u nedogled, država će osiromašiti, a narod će biti iscrpljen. Nije čovječan onaj tko se prvo ne obavijesti o stanju prilika u neprijateljskoj vojsci i tko svoje špijune dobro ne nagradi. Takve vojskovođe nisu sposobne voditi vojsku i služiti svojoj državi. Oni se ne odlikuju osobinama koje su potrebne da bi se ostvarila pobjeda. Pametan vladar i mudar vojskovođa pobjeđuju uz pomoć valjane obavještenosti i dobrog predviđanja. Predviđanje nije dar koji dolazi s neba, niti na osnovi ranijih primjera ili putem proračuna. Predviđanje se izvodi na osnovi podataka do kojih dolaze oni koji dobro poznaju prilike neprijatelja. U mječu ratovanja navodi se da postoji pet vrsta špijuna. Lokalni, unutrašnji, preobraćeni, žrtvovani i preživjeli. Tih pet vrsta ovako se opisuje. Lokalni špijuni se vrbuju iz redova domaćeg stanovništva. Unutrašnji špijuni se vrbuju iz redova neprijateljskih službenih lica. Preobraćeni špijuni se vrbuju među neprijateljskim špijunima, Žrtvovani špijuni su oni kojima dajemo netočne podatke da bismo zaveli neprijateljske špijune. Preživjeli špijuni su oni koji se vrate s podacima. Kada svih pet vrsta špijuna rade zajedno, nitko im ne može ući u trag i oni su od neprocjenjive važnosti za vladara ili vojskovođu. Umjeće ratovanja završava ovim riječima. Vojska ne može uspješno ratovati bez poznavanja stvarnih prilika u kojima se nalazi neprijatelj a do podataka ovim prilikama može se doći samo preko špijuna. U svojoj evoluciji, kako se razvijala društvena organiziranost i različiti tipovi državnih organizacija, tako se razvijao i intelligence, odnosno špionaž pa onda dakle u toj e, povijesnom razvoju sasvim je logično da su države nastajale kao birokratske organizacije iz vojnih sfera i da je dominantno to područje i bilo vezano uz vojno područje. Danas imamo neke zapise da u ranijim povijesnim razdobljima intelligence bio nekakva ad hoc funkcija Danas imamo povijesne zapise, ja bih kazao vjerojatno i dokaze da već tamo u vrijeme Bizanta imamo prve tipove jednog tog moćnog carstva koje je trebalo naravno spoznaje o procesima, događajima, akterima na tom carstvu da bi se mogli donositi naravno odluke. Imamo prve dakle zapise da već tada postoje organizirana obavještajna djelatnost. Ono što sigurno znamo u povijesti a to je vrijeme dinastije Tudora, to je vrijeme kraljice Elizabete I, koja je u specifičnim odnosima sa papom, papinskom državom i koja je u jednom trenutku ekskomunicirana. Naravno da se u tom kontekstu to doživljavalo kao mogući udar na tron, i tada kreće ono što je u povijesti ostalo, ja bih rekao, višestruko znamenito zapisano, a to je da imamo 1573. godinu i Sir Francis Walsingema koji je u povijesti zapisan kao utemeljitelj prve zaista institucionalizirane obavještajne institucije. Dakle, njegova uloga, s obzirom na taj odnos i poziciju kraljice, je bila da zaštiti tron. I on je naravno formirao obavještajni sistem koji je naravno istraživao tu eksternu socijalnu okolinu, naravno povezano sa internom, dakle sa ciljem utvrđivanja da li kraljici prijeti pad sa trona i da li je moguće da se dogodi promjena režima. E što smo tada imali, ja bih rekao, tada je etablirana druga strana medalje istog tog posla, iste te profesije, iste te djelatnosti državne i društvene, a to je counterintelligence ili protoobavještajno djelovanje. Dakle, intelligence i counterintelligence, obavještajno i protoobavještajno djelovanje su dvije strane iste medalje, pri čemu je obavještajno djelovanje nešto što je opazivnog karaktera, dakle usmjereno na generiranje nekakvih znanja za procese odlučivanja i donošenja odluka, dok je protuobavještajno djelovanje usmjereno na vlastitu sigurnost, upravo između ostalog i u odnosu na te obavještajne operacije. I od tada imamo etablirano definitivno ono što je esencijalno, izvorno intelligence, koji ima dvije dakle funkcije, dvije uloge. Prva je procesi prikupljanja podataka i generiranje znanja i druga funkcija je inteligent zaštita vlastitih operacija, vlastitih tajni, odnosno vlastite, ostvarenje vlastite sigurnosti u odnosu na institucionalizirane i dakle neinstitucionalizirane obavještajne operacije. Kraljica Elizabeta vladala je Engleskom od 1558. do svoje smrti 1603. Većinu tog vremena ona je kao protestantska kraljica i poglavarica Anglikanske engleske crkve bila u opasnosti od napada katoličkih sila koje su nastojale za saveznike pridobiti engleske katolike. Godine 1570. papa Pio V. ekskomunicirao Elizabetu, kako je to napisao, navodno kraljicu Engleske i sluškinju zločina i odriješio je sve katolike u Engleskoj od obaveze da joj budu odani – već sljedeće godine planiran je prvi pokušaj ubojstva Elizabete. Ta je urata nazvana po bankaru iz Firence koji živi u Londonu, Robertu di Ridolfiju, koji je godinama potajno engleskim katolicima davao novce koje su slali Pio V i španjolski kralj Filip II. Plan je bio da u Engleskoj dođe do ustanka katolika koji će voditi vojvoda od Norfolka uz pomoć španjolske vojske u nizozemskim provincijama. Cilj je bio zbaciti s vlasti Elizabetu i dovesti Mary na prijestolje. Urota je otkrivena. Norfolk je zatočen u londonskom toweru, osuđen i pogubljen. Što je bilo s Ridolfijem, Njegova dva pisma nađena su kod jednog od urotnika, Charlesa Baileya, a Ridolfi nije bio u Engleskoj kada je otkrivena urota. U vrijeme te urote glavni tajnik Elizabete bio je Robert Cecil, a Francis Walsingham bio je veleposlanik u Parizu. Boravak u Parizu nije značio da je budući Elizabetin majstor špijuna bio bez uloge u Ridolfijevoj uroti. Christopher Andrew piše – Cecil i e. Walsingham, koji je već uvelike kao veleposlanik u Parizu bio uključen u obavještene operacije, znali su puno više o Ridolfijovoj uroti nego što je tada bilo otkriveno ili na što su sumnjali povjesničari. Nedavna istraživanja sugeriraju, iako potpuno ne dokazuju, da je Ridolfi bio dvostruki agent. Godine 1569. dok je bio u Londonu, ispitivao ga je naveliko Walsingham. Ispitivanje se nije vršilo kao što je to bio slučaj kada je u pitanju izdaja u londonskom Toweru, već u Walsinghamovoj kući u Oldgateu. Vjerojatno je da je Ridolfi priznao svoju ulogu financijskog posrednika prema engleskim katolicima, te je otkrio španjolske i papine planove da Mary zamijeni Elizabetu na prijestolju. Iako su detalji o onome što je dogovoreno nejasni, Ridolfi je pušten nakon mjesec dana – Walsingham, uz Cecilovo dopuštenje, čini se da je odlučio da je najbolji način da se osujeti pokušaj da se Ridolfi iskoristi kao rizničar urote koja treba dovesti Meri na vlast taj, da ga se vrbuje kao dvostrukog agenta, koji će dati podatke o napretku urote i tako omogućiti da se ona zaustavi u prigodnom trenutku. Taj se trenutak pojavio kada je Bailey uhapšen u doveru, tako je omogućeno da se objavi postojanje urote, a da se ne otkrije Ridolfi kao dvostruki agent. Malo se toga zna o mladom Francisu Walsinghamu, za to je zaslužan i nestanak njegove privatne arhive – ne zna se ni točna godina rođenja, rođen je oko 1532. Otac mu je bio pravnik, on se školovao za pravnika. Kada je na vlast u Engleskoj došla Mary, koja je zbog svojih progona protestanata dobila nadimak krvava, Walsingham je otišao iz Engleske. Izvan svoje zemlje probao je pet godina, naučio je francuski i italijanski, na studiju je naučio starogački i latinski. Vratio se u Englesku kada je na prijestolje došla Elizabeta i ostatak svog života posvetio njezinoj sigurnosti i sigurnosti Engleske. Kao Poslanik u Parizu svjedočio je Bartolomejskoj noći pogulju hugenota francuskih protestanata u kojemu je stradalo oko 25.000 tisuća ljudi. Walsingham je bio uvjeren da bi dolazak katolika na vlast u Engleskoj doveo do sličnog pokolja. Godine 1573. postao je prvi tajnik kraljice i počeo je stvarati prvu modernu obavještajnu i kontraobavještajnu službu. Imao je puno gesla. Jedna od njih bilo je vidi i ne budi viđen. Drugo je bilo znanje nikad nije skupo. I to je zasigurno uloga kraljice Elizabete, odnosno sa Francis Walsingema. I ono što je također tada udarilo bitan pečat svačanju što je to inteligensa, naravno i kasnije njegovoj ulozi u praksi, a to je da kada je gospodin Volsingem ostvario svoju ulogu, da naravno kraljica Elizabeta je počela propitivati treba li njoj dalje takva obavještajna institucija i treba li on takav mehanizam. Gospodin Volsingem naravno nije htio raspustiti tu svoju mrežu, tu organizaciju, ali nije imao ono što bi rekli današnjim liječnikom proračunska sredstva za financiranje i onda je on napravio jedan znameniti potez, a to je da je rasprodao vlastitu privatnu imovinu i iz te privatne imovine financirao tu obavještajnu instituciju dominantno usmjerenu na protobaštene poslove. I ostalo je u povijesti zapisano kada je upitan zašto je to napravio, a on je kazao nešto što je presudno, ja bih kazao, obilježilo obavještajni e, mehanizam, a to je da je to napravio da znanje nikad nije skupo. I to je temelj onoga što je intelligence. U kasnijoj toj evoluciji, kako se razvijele države, već tamo, dakle, od druge polovine 19. stoljeća zaista već kreću procesi institucionalizacije tog cijelog mehanizma, tada dominantno u vojnoj sferi i to je jedan proces koji je zahvatio sve tadašnje države, primus inter pares ili prvi među jednakima, naravno su bile najmoćnije države u tom razdoblju. Zasigurno ona koja je presudna je Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo za koje danas kažu da još uvijek prvi među jednakima kad su u pitanju obavještajni poslovi i da svi ovi drugi akteri, sve druge države koje su naravno kasnije otišle u razvoj i primjenu obavještajnih mehanizama, za njih se sve kaže da su učili od Britanaca. Britanci su dakle to ustanovili već krajem 19. definitivno početkom 20. stoljeća u tadašnjim geopolitičkim širim uvjetima, to su uvjeti prije početka Prvog svjetskog rata. To toliki značaj ima da i danas sve oznake, sve nazive britanskih obavještajnih institucija nose imena i kodne oznake iz tog razdoblja pa dakle ta britanska ako hoćemo služba sigurnosti kad to kažemo to je ovako je nekom užem ja bih rekao stručnom auditoriju poznat ali kad kažemo MI5 Naravno da svi znaju da je to britanska kontraobaštena služba, jer ona u to vrijeme bila, dakle, peti departman u ratnom kabinetu. Takva je, dakle, naprosto tradicionalna uloga koja je obilježila taj razvoj i tu, i tu važnost. Ili ako uzmemo da je kodna oznaka iste te institucije, dakle Britanske službe sigurnosti je slovo K. Zašto slovo K? Jer je Vernon Kell dakle, bio prvi ravnatelj te institucije i naravno da je to prvo slovo u prezime. Svijet je od francusko-pruskog rata koji je završio stvaranjem Njemačkog carstva 1871. do Prvog svjetskog rata živio bez velikog sukoba između svjetskih sila. To je značilo je da je obavještenim službama pala važnost. Velika Britanija, zemlja u kojoj su nastale prva moderna obavještena kontraobavještena služba, ukinula je odjel za dešifriranje 1844. A obavještani odjel koji je nastao za vrijeme vladanja carice i kraljice Viktorije imao je uči Burskog rata godišnji budžet od sto funti, koji se uglavnom trošio na putovanje pripadnika obavještajnog odjela u zemlje za koji su bili nadležni. Ni zato nije bilo dovoljno novaca. Godine 1899. Lord Edward Gleichen žalio se da je obavještajni put u Crnoj Gori morao platiti iz 90 funti iz svog džepa. Početkom 20. stoljeća situacija u Europi počela se zaoštravati. Vlada premijera Asquita odgovorila je stvaranjem nove britanske obavještajne službe. Christopher Andrew piše. U tajne službe, čije je osnivanje odobrila Esquitova vlada, isprave ima osoblje od samo dva časnika, zapovjednika Mansfielda Cumminga iz Kraljevske mornarice, tada 50 godina starog, i satnika kopnene vojske Vernona Kela, koji je bio 14 godina mlađi od Kaminga. Njih su se dvojica prvi put susreli 4. listopada 1909. Prema Kamingovom dnevniku, oni su dugo pričali o budućnosti i dogovorili se da će zajedno raditi za uspjeh svog zadatka. Kelly i Cumming kasnije su se razišli kako bi jedan postao šef onoga što će kasnije postati služba sigurnosti ili MI5 koji je operirao na britanskom teritoriju i tajnu obavještajnu službu ili MI6 koja je prikupljala obavještajne podatke u inozemstvu. Ali nekoliko su mjeseci oni bili u istoj sobi s minimalnim resursima. Ured je ostao tako tajan da je njegovo postojanje bilo poznato malenom broju viših službenika u Whitehallu i ministara koji o tome nisu razgovarali s neiniciranima. Više od pola stoljeća nakon osnivanja, glavni biografi Esquita i njegovih ministara očito nisu bili svjesni postojanja ureda, niti su to spominjali u svojim knjigama. Čak i u osmotomnoj službenoj biografiji Winstona Churchilla, koji je bio glavni podržavatelj ureda tajne službe u Esquitovu kabinetu, nema spomena o tome. Iz te jedne sobe u kojoj su sjedili Vernon Kelly i Mansfield Cumming, imali su kodne znakove K i C koji su upotrebi i danas, će britanska obavještajna i kontraobavještajna služba. Naravno, taj proces je tekao dalje i onda se dogodilo, dakle, to turbulentno razdoblje Prvog svjetskog rata, tih katastrofa u povijesti čovječanstva, međuratno razdoblje, drugi svjetski rat i onda je to sve zajedno ukazivalo koliko je svijet turbulentan, koliko je prepun neizvjesnosti, nepoznanica, sukoba i to je naravno generiralo razvoj obavještajnih sustava u svim državama, pri čemu je ovaj drugi svjetski rat na neki način prekretnica, višestruka prekretnica, a to je da je to područje profesionalno transferirano iz vojne sfere u civilu da su ti svi procesi generirali, ja bih kazao, dodatnu dimenziju važnosti obavještajnih službi. Samo jedan slučaj Dakle, onaj znameniti koji je promijenio drugi svjetski rat i tijek drugog svjetskog rata, a to je 7. prosinac 1941. godine se događa dakle japanski udar na američke pacifičke snage u Bisernoj luci što je Amerikancima predstavljalo strateško iznenađenje u tim uvjetima. Danas bi to nazvali strateški šok koji se događao, ovaj, ako hoćete kasnije, recimo 11. rujna. Naravno, kad se dogodilo to strateško iznenađenje, pokazalo se da Sjedinjameške države su imale različite tipove podataka i informacija, ali te podatke i informacije nitko nije mogao iščitati i donijeti zaključak od nekoj općoj slici, a smisao inteligensa da je to znanje koje ukazuje na nešto presudno, a to su namjere drugih aktera. Dakle, ako idemo u vojnu sferu, presudno je za vojnog zapovjednika namjere drugih e, vojnih snaga. A ako idemo u prototeroristički e, sektor, presudno za teroristički sektor su namjere terorističkih organizacija. A ako idemo u međudržavni sektor, presudne e, informacije su, odnosno znanje o namjerama drugog aktera. I Amerikanci su tada shvatili da imaju ozbiljne institucionalne državne nedostatke i ono što se dogodilo da su formirali obavještajne institucije, ofanzivne obavještajne institucije. Do tada u Americi ne postoji ništa osim saveznog istražnog ureda, ali Savezni istražni ured nije obavještajna institucija to je policija na razini Sjedinjenih američkih država kao države koja ima ovlasti istraživati kaznena djela koja ugrožavaju Ameriku kao državu, kao cjelinu, a ne bilo koji od saveznih država i naravno dakle da u tim određenim elementima i ugrožavanja iz ove sfere tipa špijunaže su bila u nadležnosti i jesu Saveznog istražnog ureda, ali ono što je specifično da je to bilo usmjereno samo na teritoriji SAD-a. Ništa izvan teritorija SAD-a, Godine 1927. Vincent Astor, nakladnik, građevinski poduzetnik i multimilijunaš, osnovao je amatersku obavještenu skupinu koja je bila poznata kao Soba. Taj naziv skupina dobila po stanu u šezdeset 62. ulici na Manhattanu u kojemu su se okupljali članovi te skupine. Taj je stan imao poštanski sandučić i telefon koji nije bio zaveden u telefonskom imeniku. Članovi sobe bili su bogati pripadnici njujorške elite poput Kermita Roosevelta, Winterpa Aldricha, Davida Brusa. Soba će postati bitna kada je 1933. godine Franklin Delano Roosevelt preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih američkih država. Estor je bio njegov prijatelj i Roosevelt je provodio praznike na njegovoj 90 metara dugoj jahti Nur Mahal. Astor je s njom čak plovio po Pacifiku kako bi prikupio obavještene podatke u japanskim bazama jedan od Rooseveltovih prijatelja, čovjek koji je bio povezan sa sobom, ali nije bio njezin član, bio je i William Donovan, bogati njujorski odvjetnik i umirovljeni pukovnik, koji u Prvom svjetskom ratu zaradio najveće američko odlikovanje. Roosevelt je Donovana slao na niz neslužbenih obavještenih zadataka, ali kada je počeo drugi svjetski rat u Europi postalo je jasno da amaterizam više nema smisla. Njega ga imao ni prije, s izbijanjem rata to je postalo očito. I Donovan je predsjedniku Rooseveltu napisao dopis. Christopher Andrew piše. 10. lipnja 1941. uz snažnu potporu Britanaca Donovan je predsjedniku podnio prijedlog za stvaranje funkcije koordinatora strateških informacija. On bi bio odgovoran samo predsjedniku i nadgledao bi novu središnju obavještajnu organizaciju koja će ili izravno ili kroz postojeće vladine odjele kod kuće ili u inozemstvu prikupljati informacije koje se tiču potencijalnih neprijatelja. Na sastanku u ovalnom uredu 16. lipnja Roosevelt je prihvatio glavne crte Donovanova prijedloga i ponudio mu novo stvoreni položaj koordinatora informacija. Donovan je prihvatio uz tri uvjeta. Prvo, da on odgovara samo predsjedniku. Drugo, da mu budu dostupni tajni fondovi. I treće, da svi odjeli vlade dobiju naputak da mu daju što on želi. 11. srpnja 1941. Donovan, o kojemu mnogo govori i njegov nadimak, Divlji Bill, imenovan je za koordinatora svih obavještenih poslova. Nepunih godinu dana kasnije divlji Bill Donovan bit će imenovan za prvog čovjeka tek stvorenog ureda strateških službi, koji je imao kraticu OSS. Ta je služba prethodnik današnje cije, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Amerikanci su tada naravno formirali taj famozni ured strategijskih službi koji je imao dakle ulogu servisirati menadžere i vojne i političke o svemu što se tiče drugog svjetskog rata. A taj strateški šok ili to strateško iznenađenje je bilo razlog zašto su Amerikanci ušli u drugi svjetski rat kao dakle neposredan povod. Naravno dakle da ta najveća tragedija u povijesti čovečanstva se završila u toj cijeloj ja bih rekao plejadi svih tih procesa događaja da je intelligence opet imao itekako relevantne uloge. Ono što je zasigurno se pokazalo, a to je da nakon drugog svjetskog rata je definitivno obavještajni mehanizam prebačen iz vojne u civilnu sferu i da su uglavnom sve države išle na formiranje obavještajnih sustava kao zasebnih sui generis državnih funkcija. Ako se opet vratimo na Sjedinje američke države, što se dogodilo? Dakle, Amerikanci radeći sve te postmortem analize su shvatile da je postojao zaista stvarni razlog zašto nisu prepoznali japanski udar na Sjedinje američke države a razlog se pokazao da su imali puno disperziranih podataka, ali da nitko to nije mogao složiti jedan mozaik, jer nije bio nitko odgovoran za to i od toga, dakle, izvuči zaista jedan uvjerljiv zaključak od toga što slijedi. I onda su Amerikanci, naravno, 1947. redefinirajući i strategiju nacionalne sigurnosti, a ona postaje tada globalizirana u administraciji predsjednika Tašnjeg Trumana, a globalizirana znači da ovaj američka nacionalna sigurnost odnosi se na sve točke zemaljske kugle, uključujući svemirska prostranstva. Naravno da za realizaciju takve strategije i takvih strateških interesa je bila neophodna ofanzivna obavještajna institucija koja će naravno servisirati američku administraciju i menadžere o procesima u svijetu i temeljem tog zakona o nacionalnoj sigurnosti 1947. godine nastalo je neslučajno nešto što se zove do dana današnjeg središnja obavještajna agencija, dakle Central Intelligence Agency i ona je tako i zamišljena izvorno u američkoj administraciji da ima jedna institucija koja je centralna, koja se bavi inteligencom, koja je neovisna, dakle neovisna i u stvarnosti da to pojednostavimo možda to je bilo zamišljeno kao centar američke pameti centar koji će servisirati američku administraciju saznanje u pogledu donošenja odluka koji će istovremeno, zato se i zove središnja, integrirati na jednom mjestu sve informacije da se ne ponovi nikada takav šok kao što je bio japanski udar na Pacifiku. I tada je uspostavljen u Americi taj obavještajni sustav koji Amerikanci zovu obavještajna zajednica i on je ostao netaknut od 1947. do 2001. godine do ponovnog sad više to nije bilo strateško iznenađenje već strateški šok, a to je udar islamista na Sjedinjene američke države. Dakle, to je bio model koji je komparativni obavještajnim studijama jedan od modela uzora kako se formiraju u funkcionalnom smislu sustavi. Najveći uspjeh Sir Francisa Walsingema bio je neuspjeh španjolske nepobjedive armade da u suradnji sa španjolskim trupama u Flandriji osvoji Englesku. Nakon toga Lord Henry Seymour, jedan od zapovjednika engleske mornarice, napisao je Walsingemu pismo u kojemu je pisalo Neću vam laskati, ali više ste izborili perom nego mnogi u našoj engleskoj mornarici. Nakon kraha španjolske armade, Walsingham je poživio još dvije godine. Kada je umro, iza sebe ostavio dugove. Dobar dio svoje špijunske mreže financirao je iz svog džepa. Prije smrti zatražio je da ga ne pokopaju s počastima koje se obično daju čovjeku njegovog položaja. Pokopan je bez pompe u katedrali Svetog Pavla. Na epitafu je pisalo Znao je namjere stranih zemalja, takav je bio njegov žar da svoje zemlji čini dobro pola tisućljeća nakon Walsinghema obavještene službe su goleme organizacije koje u pravilu nemaju problema s financiranjem. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.